apostol, ale celor între Sfinți Părintele noastre Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, rugăciunile Sfinților Ierarhi, Atanasie cel Mare și Chiril, Patriarhii Alexandru, a căror pomenire o să rușim ale Sfinților Ioan Maximovici și Ghichiere Mărturisitorul Păcător de mine, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeu și Părinții, Oficiana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prin noi, ca un bun și oameni. Amin. acum în loc de cazane și-au cântat un cântec din Sfânta Scriptură din Saltire, la râul Vavilonului se cheamă. Și aș vrea să vă povestesc un pic istoria acestui cântec. Undeva în Orientul Mijlociu s-a născut un popor, un popor în mijlocul căreia Dumnezeu se va descoperi și prin acest popor ne va transmite și nouă voia lui Dumnezeu. Acest popor este poporul evreu. Și atâta timp cât acest popor a urmat legile lui Dumnezeu, el a fost binecuvântat. Să știți, iubiților credincioși, că pământul unde a trăit acest popor nu că a fost neapărat compus dintr-o altă structură, de le-a dat lor bogății, faptul că acolo se descoperea Dumnezeu. Că Dumnezeu e binecuvântat atunci când acest popor îl ascultau și urmau legile Lui. I s-a descoperit, le-a dat și un loc de rugăciune, s-a construit și un templu. Atât de bucuros era acest popor atunci când venea la templu și slujea lui Dumnezeu și aduceau jertfele pentru păcatele care le făceau ca oameni și mai ales aici Dumnezeu le vorbea. Iubiților credincioși, a fost o minune. Veneau oamenii cu animalele lor, așa era jertfa atunci, așa a fost lăsat. Jertfe și animale pe care le aduceau lui Dumnezeu, atât ca mulțumire pentru tot cu ce a binecuvântat, cât și pentru spășire de păcate. Să le ierte păcatele care le-au făcut. Și Dumnezeu le asculta aceste rugăciuni, le primea aceste jertfe și îi numea fiii lui. Știți ce frumos era atunci față de celelalte popoare care slujeau păgânilor, care slujeau idolilor, care slujeau diavolului? Unde era tăcere, unde era doar înșelăciune, unde era doar păcate și mizerie. Acești oameni veneau, iubiților credincioși, de la mic la mare, cu marea lor credință și nădejde și adeverință că lui Dumnezeu îi slujesc. Și Dumnezeu îi binecuvânta. Își aduceau animalele lor, erau luate de preoți, erau sacrificate și în funcție de ce fel de slujbă se făcea, fie ardere de tot, ca mulțumire lui Dumnezeu când animalul adus pe jertfă era ars de tot, tot fie ca jertfă pentru păcatele lor, când o parte din animal măruntaiele și grăsimea era arsă, ca Dumnezeu să ierte păcatul. Fie când se aduceau acei țapi pentru ispășirea păcatelor din sângele căruia amesteca cu apă și isop se stropea templu, ca tapetea acele perdele care separau Sfânta sau Sfânta Sfintelor și preoții și arhiereu erau stropiți cu acel sânge. De aceea David spune la un moment dat într-un sal, stropim mă voi cu isop și mă voi curăți de păcate. Iubiți credincioși, de neau se bucurau de sărbătorile lor, fie de Paști, fie de Cinzecime, fie de sărbătoarea corturilor sau Ion cu chipuri. veneau acolo, fiindcă acolo era Dumnezeul lor. Și după ce aduceau aceste sacrificii, preoții se urcau în fața Sfintei, intrarea în templul lor, se urcau pe acele trepte, se întorceau câte popor, în mijloc având pe arhereu. Preoții ridicau mâinile sus, arhereu nu avea voie să ridice mâinile deasupra capului, fiindcă pe mitra lui scria pe o bentiță Iahve și nu avea voie să ridice mâinile peste acest nume, ci le ținea la mijloc și rosteau binecuvântările peste popor. Binecuvântat ești Israel, Binecuvântat ești Israel, tu care Dumnezeu s a descoperit și celelalte binecuvântări pe care le rosteau ca o binecuvântare a lui Dumnezeu peste ei. Dar atâta timp cât aceștia au ascultat de legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a binecuvântat, le-a dat bogății, le-a dat grâne, le-a dat horul, le-a dat animale. Dar iată că oamenii aceștia, când ajungeau într-o perioadă de bunăstare, binecuvântați fiind de Dumnezeu, începeau să uite. Și începând să uite, apăreau păcatele și apărând păcatele, ca Dumnezeu să nu-i piardă, îi certa și îi mustra. Așa s-a întâmplat, iubiților credincioși, când Nabucodonosor, cu armata lui, a năvălit din Asiria, din Babilonia, a nevălit peste acest popor și a subjugat. Le-a dărâmat templul în care Dumnezeu se descoperea lor, unde ei aduceau jertfele acestea pentru Dumnezeu le-a dărâmat tot, i-a luat pe ei și i-a dus robii. I-a dus în vechea Mesopotamie, i-a dus pe malul fluviului Eufrat și acolo, fiind o zonă de câmpie unde se practica agricultura, i-au pus să sape șansuri ca să irige, să irige această câmpie pentru ei, pentru babilonieni. Erau sălci plantate pe cele maluri și iată că ei, din țărișoara lor, acolo unde erau liberi, Acolo unde slujeau lui Dumnezeu și unde Dumnezeu îi binecuvânta, au ajuns într-un pământ străin. Au ajuns în să slujească altora. Au ajuns sclavi. Erau oropsiți, făceau mun munci grele și stăteau când se odihneau pe malul Eufratului printre sălcii și plângeau aducându-și aminte de Ierusalim. Și de atunci a rămas acest frumos psalm care l-ați ascultat la strană și cei care veniți sâmbătă seara la privegherea pentru ziua de astăzi, în următoarele duminici îl veți asculta din nou fiindcă a început perioada triodului, perioada care cuprinde săptămânile patru înainte de începutul postului și tot postul mare, o perioadă de pocăință, o perioadă de lacrimi, o perioadă în care oamenii își iertare lui Dumnezeu pentru păcatele care le-au făcut. Și stând pe malul Eufratului, au scris aceste verse. La râul Vavilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion. Cum vom uita, cum vom cânta cântarea Dumnezeului în pământ străin? Acei oameni de atunci le cereau lor, cântați-ne din cântările voastre, că auzise de templul lor, care era o strălucire pentru lumea antică de atunci. Auzise de sărbătorile lor și erau uimiți și le-a spus, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Iar evrei le-au răspuns, găsiți în psalm, cum vom cânta cântarea Dumnezeului nostru în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea. Să se lipească limba de grumazul meu, dacă nu voi pune început la toate pe tine, Dumnezeul meu, pe tine, Ierusalime și continuă mai departe psalmul pe care vă rog să veniți sâmbătă seara la priveghere să ascultați cântând din nou, fiindcă este un psalm care tocmai acest lucru ne arată. Noi, ca fia lui Dumnezeu, prin păcate ne depărtăm de El. Și ajungem departe de El. Și ajungem la un moment dat să ne pară rău. Lucrurile acestea care vi le-am spus seamănă, bineînțeles, cu cuvintele din Sfânta Evanghelie de astăzi, și anume Evanghelia Fiului Risipitor, Evanghelie pe care o să vă explice și o să vă comenteze Părintele Acache din America, cărea cu bucurie dau cuvântul să vă vorbească mai departe. Dumnezeul nostru slavă, de ce Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Once more, by the providence of God, încă o dată, prin darul lui Dumnezeu, I find myself in this holy monastery. Mă găsesc încă o dată în această sfântă mănăstire. For the last three years, în ultimii trei ani, by providence, tot prin darul lui Dumnezeu, I have found myself not only in this monastery at this time, but also on this Sunday. Nu mă aflu numai în, uh, în această mănăstire, ci și în, se întâmplă să fiu exact numai în, chiar în această duminică a Fiului Sfântitor. De fiecare dată mă aflu aici. So it seems appropriate then. mi se pare frumos să that um, at the same time that the prodigal son returns to his father's home, ca așa cum uh, fiul risipitor se întoarce la tatăl său, I find myself returning to the home of our own father, Bishop Flavian. <laughs> Așa mă aflu și eu întorcându-mă la uh, casa tatălui meu care este Bishop Flavian. So, in obedience to ca o ascultare, Flavian, ca o ascultare față de preasfințitul Flavian, and by the prayers of Bishop Flavian și cu rugăciunea, cu rugăciune al preasfințitului, Evlogie, eh, I hope to say a few words uh, to edify you. Sper să vă spun câteva cuvinte care să vă <clears throat> să vă explice mai bine ceea ce se întâmplă cu această pildă. It is important um, to remember. Please, please, please, microphone. It is important to remember este important să ne aducem aminte what was the event that caused Christ to tell the Pharisees about the prodigal son. <clears throat> Ceea ce l-a determinat pe Mântuitor să le spună fariseilor despre această pildă. What prompted uh, this story about the prodigal son? Despre ce despre ce este vorba în această, de fapt, care este uh, sub înțelesul acestei pilde. Is that the Pharisees came to him este faptul că um, farisei au venit la Mântuitor and they asked him și l-au întrebat Why do you have um, interactions with the publicans? De ce ai uh, de ce <clears throat> vorbești cu vameșii? if you're a righteous man, why do you associate with sinners? Dacă ești un om drept, de ce te asociezi și stai lângă cei păcătoși? And Christ gave them two lessons before the story of the prodigal son. Și uh, Mântuitorul le-a dat două două pilde înainte de această pildă a fiului risipitor. The first story is something you know very well. Prima este, este una pe care o știți foarte bine. He told them about the shepherd who had 100 sheep. Le-a spus uh, pilda cu uh, păstorul care avea 100 de oi. And one strayed from the flock. Și una se rătăcește de de turmă. And he was lost. Și se pierde. And so the shepherd left the 99 și uh, păstorul părăsește acestea nou, cele 99 de oi și o caută pe cealaltă. And he went in search of the one lost sheep and found. Și o găsește. The second lesson Cea de-a doua lecție was the widow who had uh, 10 pieces of uh, silver. Este a văduvei care avea 10 arginți. And she lost she lost one in her house. Și a pierdut una un argint în casa ei. So she lit a candle. A aprins candela. She swept the house. A măturat prin casă. Until she found the one coin. până a găsit acea singură um, <clears throat> acel ban de argint. And when she found it, și când l-a găsit, she was so happy. Era atât de fericită. She called over all of her neighbors. A, a, a, a um, i-a chemat pe toți vecinii ei. And asked them to rejoice with her because she had found the one coin. Și le-a cerut ca să se bucure împreună cu ea pentru că a găsit acea singură, acest singur ban de argint. So now the, the third lesson. Aceea ultima lecție after saying that the find to one to find one sheep was important, după ce le-a spus că ca să găse, că trebuie, că păstorul a făcut bine că s-a dus și a că, că, căutat acea singură oaie. To find one coin was important. Și pentru acea văduvă că a găsit acel ban de argint și l-a căutat. How much more important was to find a lost soul. Cât de important și de uh, bine este să să cauți uh, un suflet pierdut. And this is the prodigal son. Și acela este fiul risipitor. I'm not going to talk to you about the prodigal son today. Nu o să vă vorbesc astăzi despre fiul risipitor. Because you know his story. Pentru că îi știți povestea. All of us are prodigal children. Toți suntem uh, copii risipitori. All of us have strayed from God. Toți suntem uh, ai lui Dumnezeu. And by și ne-am depărtat de Dumnezeu. And by repentance we return. Și prin pocăință ne întoarcem la Dumnezeu. Just as the prodigal son did așa to his father. așa cum face fiul risipitor față de tatăl său. You know the story well. Știți foarte bine povestea. I don't have to tell you. Nu trebuie să vă mai o spun încă o dată. What I'm going to talk about is the son who remained with the father. O să vă povestesc despre fiul care a rămas cu tatăl, uh, cu tatăl Fiul risipitor, who did not stray, care nu s-a îndepărtat de el, who was loyal, care a fost uh, loial și a stat cu el, dedicated, și a dedicat viața tatălui, hardworking, a muncit pentru el. He was not like his brother who went into the cities. Nu a fost ca fratele lui care s-a dus în la mare distanță în orașe ca să-și piardă averea. And wasted his inheritance. Ca să-și piardă averea. Saint Kirill of Alexandria Sfântul Chiril al Alexandriei tells us ne spune that the son who remained home was like the Pharisees. Ne spune că fiul care a, e fiul care a rămas acasă este asemenea fariseilor. He was observant of a very good life at home. Era un uh, um, un purtător, trăia o viață foarte frumoasă. He was obedient to his father. Era ascultător față de tatăl lui. He observed all of his duties. Își făcuse datoria față de toate lucrurile pe care le avea de făcut. Like the, like the Pharisees. Asemenea fariseului. But where did the brother go wrong? Dar unde a greșit fratele fiului risipitor? When his prodigal brother returned, când fiul risipitor, frate uh, lui vine acasă, and was embraced by his father. Și este îmbrățișat de tatăl lui. The brother who remained home became jealous. Fiul, uh, fratele care rămâsese acasă devine gelos. He was angry because the father was era going spărat, to prepare a feast. Era supărat că tatăl lui organizase o petrecere. And he accused him to the father. Și l acuză pe tatăl. You never give me a feast. Tu niciodată nu mi-ai făcut, nu mi-ai pregătit o petrecere numai... I've never left you. Eu, deci, și eu nu te-am uh, părăsit niciodată. But to this, to this son you give a robe and a ring. And... Dar la acest, acestui frate al meu i-ai dat uh, o, un alt veșmânt, un uh, inel de aur. This is like the Pharisees. Este asemenea fariseului. They were unwilling to accept a repentant sinner. Nu puteau să accepte pocăința păcătoșilor. So all of their righteousness și toată dreptatea lor was completely lost. Era pierdută. All of the observant of prayer and fasting ă, toate posturile pe care le ținuseră și rugăciunile lor meant nothing nu însemnau nimic. Because they had no compassion. Pentru că nu aveau nicio compasiune față de They had no love for repentant sinner who returns to his father. Nu aveau nicio dragoste față de cel păcătos care se întorsese This is the this is the lesson, the first lesson that I want to tell you about the brother. Acesta este prima lecție pe care o, vreau să vă spun despre fratele fiul ispitor. The second lesson is, a doua este is about the loving father. Este despre uh, tatăl uh, iubitor care își iubește fiii. Despite the fact that his son wasted his inheritance. În ciuda faptului că își pierduse averea fi, fiul risipitor, He received him with El compassion, îl primește cu milă, with, with love, cu dragoste, and embraced him. Și îl îmbrățișează. And not only did he show love for his prodigal son, și nu numai că arăta dragoste față de fiul risipitor, he even showed love for the brother who was angry. Arăta chiar dragoste față de fratele acestuia care era mâniat. He said, as it were, Calm down, don't be angry. Îi spune să se liniștească, să nu se um, mânie. Your brother who was lost Fratele tău care era pierdut has now been found. Acum s-a găsit. Come and rejoice with us. Vino și uh, petrece împreună cu noi. Te bucură împreună cu noi. The Father, of course, is an image of God. Tatăl, bineînțeles, că e imaginea lui Dumnezeu. When we show repentance, când noi arătăm uh, pocăință, He shows great love for us. El ne arată uh, dragoste față de noi. He is merciful. Este milostiv. Compassionate. Mi, uh, plin de milă and shows great patience. Și arată o um, îndelungă răbdare față de and, even when we live righteous lives. Și chiar atunci când uh, trăim o viață frumoasă și um, <clears throat> respectând poruncile lui Dumnezeu. And we make mistakes in judging our brothers. Și uh, greșim deci de când îi pe frate, frații noștri, even then, chiar God și atunci, shows compassion toward Dumnezeu us. arată dragoste, uh, milă față de noi. He does not throw us away. Nu ne aruncă încolo. So, the lesson that I want to leave with you, my brothers and sisters, deci lecția pe care vreau să o împărtășesc cu voi, fraților și surorilor, because Great Lent is so close. Pentru că postul mare este atât de aproape that as you fast, este dacă postiți, as you pray, dacă vă rugați, as you attend the divine services, dacă ajungeți la Sfânta Liturghie, as you make your confession, vă spovediți, and you prepare for the great feast of Pascha, vă pregătiți pentru marea zi uh, a, a, de Paște. Don't let your efforts be tainted, be spoiled deci nu lăsați ca toate aceste eforturi pe care le-ați făcut să fie stricate by, by showing lack of compassion. Prin, arăt, a, prin faptul că arătați lipsă de, lipsă de milă față de cei care sunt greșiți în fața voastră. By not having love for the people around you. Și, ca, și nu a, atunci să nu arătați lipsă de dragoste față de cei care sunt în jurul noastră vostru. This, I think, is the, the second important message of this story. Asta e acel, cel de-al doilea mesaj pe care l-am despus spus uh, față de, în privința acestei pilde. And I hope that uh, perhaps my few words have helped you. Și sper că puținele mele cuvinte v-au ajutat. I ask your prayers for Archbishop Chrysostomos in America. Vă rog să vă rugați pentru Preasfințitul Chrysostom din America. Bishop Exentios. Eh, and for all our brothers in the monastery of St. Gregory Palamas mănăstire numită Sfântul Grigore Palama and I assure you that we pray for you și vă asigur că și noi vă pentru voi and that we will all together welcome the resurrection of Christ și că atunci cu toții vom primi vom uh, um, sărbători învierea lui Hristos. Amin. Amin.